Darvino pravas. ANTAL MULTAE MULTAE JAROI PRA PRIMATOI VIVIS SUR ARBOI CAI IRIS SUR QUAR PIEDOI. VENIS TEMPO CIAM CILCAE EL ILI MAL SUPRENIRIS CAI ECIRIS VERTICALE SUR DU PIEDOI. DE TIUI STRANGULOI ORIGINIS PRA HOMOI CAI POST MULTAE MULTAE JAROI ili evoluis al homoi. Necessis longa tempo por compreni che spezioi evoluas cae changigias iom post iom. Necessis che dar vino tion clarigu al ni per sia genia observato. Ancora un tempe existas tivi civi refusas lian explicon pri la diversetso de vivuloi sur nia mondo sed la scienza comunumo generale acceptas tiun teorion. Quelcai ec iam nomas gin legio. Curiosa, simila fenomeno ocasas de unu iarcento relate la tecnologion. Mirindai obiectoi shangigas al pli mirindai obiectoi, sen fine. Suficias pensi pri la computiloi, cioi antau quelcae iardecoi estes grandai scatoloi, cae nun estas miloble pli potenzae tabuletoi. Au pri telefon aparatoi, cioi estes strangai discohavai nigrai strangajoi, cae farigis mult utilae platai aparatetoi. La diferenzo estas che la tecnologia evoluo o casas fulm rapide, cae Darwino tutte ne povus imagi giaen atingoin. Lasta tempe, oni plurfoie annonsis unu el tiui technologiae mutatioi, ciui eble signifo plene changios la socian vivon. Automobiloi desiras flugi. Fakte, ec se tio aspectas kiel scienzficcia filmo, reale iui automobiloi iam ec flugas. La problemo estas, kiel congruigi la stratoin cae shoseoin destinitain au automobiloi cun la besonoi de flugmaschinoi. En Usono, en la stato New Hampshire, autoritatuloi jus starigis la unuan regularon quiu permesos la iradon de flug automobiloi sur giai stratoi. Gi estas la unua usona stato quiu faras tiun passion. Lau la jus aprobita regulo, tiu speciai veturiloi raitos normale veturi mese de ordinarai automobiloi, tamen sen la permesso deterigi au alterigi surstrate. Sainas che baldo, tio estas en la proximae tric variaroi, tiu malnova sonjo realigios. Fakte, la ideo ne estas nova. Jam de unu iarcento, kiam ecaperis la unuae automobiloi, oni pri pritio, che ili povus ancau flugi. Ech la legendeza Henry Ford el pensis sian modelon sed nur dum la lasta iaroi la ideo concretigias con decida interveno de japanoi existas plura prototipoi prototipo en la mondo preta por comerza en conduco ni ne miru se en la proxima iaroi la trafico en niai urboi tutte shangijos simile al tio quion darvino prescribis relate al vivuloi